عاد بازگشت استحمه دوش گرفت حمام کرد طاوله میز الغداء نهار یولول زاری می کند حاست التذوق حس چشایی عاد رجل الى البيت من العمل استحم وجلس الى طاوله الطعام ليتناول الغداء بعد لقمتين التفت الى زوجته وقال طبخك اليوم ما له طعم قامت زوجته بهدوء واجرت مكالمه هاتفيه وعادت بعد ربع ساعه حضر فريق كورونا وجروه وهو يولول وينفي قالوا له يا سيدي زوجتك بلغت عن فقدان حاسة التذوق عندك وهذه علامة أكيدة لكورونا الخلاصة اجلس وأنت ساكت بدون انتقادات مردی از محل کار برگشت دوش گرفت و نشست سر میز نهارخوری بعد دو لغمه به همسرش رو کرد و گفت امروز دستپختت مزه ای نداره خانمش خیلی آروم بلند شد یه تماس گرفت و برگشت یک رو بعد تیم کرونا اومد و کشون کشون بردش اونم گریه و زاری میکرد و تکذیب بهش گفتن آقا خانومت گزارش داده که حس چشاییت رو از دست دادی و این علامت قطعی کرونا هست خلاصه اینکه ساکت سر بشین و انتقاد نکن